Vietas, protams, vārds. Sveicināt, brāļi, māsas. Eh, tiešām prieks par katru, kas ir atradis laiku būt tādā svarīgā notikumā un domāt par eh, tik svarīgu tēmu un uzdevumu. Misijas dienas eh, mēs arī varētu saukt par draugu tautas vai baznīcas diena. Un kāpēc es to saku? Ir tas, ka īstenībā jau nav tā, ka draudzēji ir misija. Reizēm eh, mēs varam tā domāt, nu, draudzēji ir dažādi uzdevumi, dažādas kalpošanas. Reizēm pat lielās draudzēs ir dažādi kalpošanas, kā tāda departamenta, tur ir eh, muzikālā daļa, un tad tur ir svētdienas skolas daļa. Un eh, tad tur varbūt ir eh, sieviešu kalpošanas daļa, varbūt tur vīru kalpošanas daļa, un sociālā daļa, un tad arī misijas daļa. Un eh, tā mēs bieži skatāmies uz tām lietām, bet ko es varu sacīt, varbūt tas īstenībā viss ir pavisam savādāk. Ka nevis draudzē ir misija, kā viens no uzdevumiem, bet draudzē pati ir misija. Un viss pārējais ir šīs misijas piepildīšana. Misija nav viena no draudzes uh, sastāvdaļām vai viens no draudzes uzdevumiem. Pati draudze ir misija, tāpēc tā ir radīta. Pati, dra, pati draudzes un kristietības baznīcas uzdevums, identitāte ir misija. Un eh, pirmais misionārs ir labprāt tajā bildē, uz ko jau arhitekts norādīja, jā, tas sākās no Jēzus. Un tiešām pirmais misionāra paraugs un lielākais misionāra paraugs mums nav eh, eh, ne Pāvils, ne Timotejs. Pirmais misionāra paraugs mums ir pats Dievs, kurš viscaur svētiem rakstiem kur mums ir iespēja tos lasīt, mēs redzam, viņš atrodas misijā kāpt cilvēku. Uzrunājot cilvēkus un atgādinot par sevi dažādos veidos, gādājot glābšanas plānu, apsolot to caur praviešiem, sūtot, tad, kad laiks ir piepildījies savu dēlu pasaulē. Pēc tam sūtot svēto garu, lai atkal atgādinātu par glābšanu, kas ir pieejama caur viņa dēlu upuri. Un visu laiku mēs redzam, ka Dievs ir kā misionārs Dievs. Viņš visu laiku atrodas meklējumos un uzrunājot cilvēku. Un tā brīnišķīgā lieta ir, ka Dievs mūs ir radījis pēc savu tēlu līdzības. Un tad, kad mēs ļaujam Dievam mums atjaunot pēc savu tēlu līdzības, un tas ir visas dzīves uzdevums, kur kur mēs vēlamies atrasties šajās, um, šajā svētkrāpšanas procesā, kas nevienmēr ir pat patīkams, nevienmēr mums ērts. Bet tad, kad ar Dieva žēlastību tas mūsu dzīvē notiek, tad Viņš mūs atjauno vairāk un vairāk savā līdzībā. Tas nozīmē, ka Viņš mums ir atjaunojis, un tad, kad mēs esam atjaunoti, mēs iegūstam arī šo viņa misionāru identitāti. Misionārs un būt misionāram tas nav Tāpatās kā baznīcai, tas nav viens no uzdevumiem, bet uh, baznīca ir misija. Tāpat arī būt par misionāru, tas nav vienkārši viens no daudziem uzdevumiem. Varbūt individuāls kristietis, kā tu un es, mēs varētu domāt, nu man pienākums ir būt slavētājiem, man to kaut ko vajag izdarīt nedēļas laikā. Nu, man pienākums ir būt māceklim, nu, ko es varētu darīt, lai es varētu sasīties māceklis, mēs apmeklēšu to bībeles studiju grupu tad es to būšu tā, nu, kas vēl man vajag, man vajadzētu nu, būt kalpotājiem, es varētu kaut kur iesaistīties un kaut ko praktiski izdarīt, eh, nu, kā, kuram tā izpratne par kalpošanu. Nu, man vajadzētu būt arī misionāriem. Un tad mēs varbūt varētu meklēt tādu nu, katrai lietai pretī kaut kādu vienu lietu, ko mēs reizes mēnesī vai reizes nedēļā vai nu, pavisam labi kāds jutīsies reizes dienā izdarām. Nu, tad mēs esam tās lietas atzīmējuši varam justies labi par sevi. Un tad tie sākās bauslības darbi, un tāda darba nedod prieku, drīzāk tev iedzer depresiju vai lepnību. Misionārs tā, tā ir jābūt mūsu identitātei. Tas nav tas vienkārši, ko mēs darām, tas ir pirmkārt tas, kas mēs esam. Un kad mēs apzināmies, ka tu esi misionārs, tas ir tas, par ko Dievs tevi ir radījis, tad uh, misija kļūst daudz dabiskāka. Tā vairs nav kaut kā vēl viena aktivitāte, ko tu mēģini kaut kā iespiest tiešā dzīvē un, un cīnies ar to, ka nu, es jau gribētu, bet man nav laika. Tā nav vēl viena aktivitāte, tas ir tas, kas tu esi. Un tad mēs varam sākt saskatīt, kā tajā dzīvē, ko Dievs man ir devis, tas var izpausties. Un tad es saprotu, to, ka, ja tā ir mana identitāte, man nav jābrauc pāri okeānam aicināt būt misionārs, un atliek pāriet pāri istabai, vai varbūt pāri, pāriet pāri ielai, un tu esi misionārs. Šīs misijas dienas, eh, es eh, zinu, tiek rīkots ar vienu domu, lai arī izaicinātu cilvēkus doties misijā. Varbūt misijā uz Latviju, varbūt misijā uz Uzdeni, varbūt misijā uz Vecrību eh, varbūt eh, misijā uz īriju, varbūt misijā uz Āfriku. Bet eh, šīs misijas, kas, eh, kas sākās ar to, ka tu iekāp autobusā vai lidmašīnā vai kuģī, būtībā sākās ar to, ka tu mācījies pāriet pāri istabai un būt misionārs. Un reizēm cilvēki domā, un Un es pats, kad es tā pēc sevis domāju, nu, ja būs tie apstākļi vai Eh, kad es būšu iemācījies to un to, un es būšu tur un tur, tad es sākšu to darīt. Bet tas nav jautājums vienkārši par kaut ko darīt, tas ir jautājums par identitāti. Un eh, cilvēks, kas neapzinās to, ka viņš ir misionārs pārējo pārpa istabu un sākot sarunu ar pārējo pārpa ielu, nekļūst par misionāru pārbaudas un pārpa augļiem. Un vēl viena tāda lieta, kas bet par ko man pēdējā laikā bija sadomā, kāpēc eh, apzināties šo savu misionāru identitāti ir ļoti svarīgi, ir tas, ka tad, kad mēs esam misijā un izdzīvojam šo savu misionāru identitāti, tad mūsu mācība saglabājas bibliska kristocentrismu tīra. Ja mēs sākam būt vērsti uz iekšā, tas var notikt individuālā draudzē, tas var notikt individuālā cilvēkā. Ja kāda draudzes sāk vērsties uz iekšā, tad drīz vien šī draudzene sāk arī izveidot savu pieņemamu un ērtu evaņģēliju. Un evaņģēlijas jau būtu jāliek pētnieks. Jo te ir kaut kādas eh, Tev vairs nav vajadzīgs pilns evaņģēlis. Tev vajag vienkārši tādu mācību, kas tev palīdz labi justies tur, tajā kristīgā vidē, tur, eh, tajā draudzes sabiedrībā, tur, tajās vajadzībās. Bet tad, tad tu izdzīvo savu aicinājumu, savu identitāti. Un es esmu misionārs un eju pie cilvēkiem un, un centies liecināt vispirms ar dzīvi un ar vārdiem tad eh, tas, tas mums atkal un atkal reizēm tādā veselīgā izmisumā, lai atgriezties pie rakstiem, jo ja mēs piedzīvojam to, ka nepilns evaņģēlijas nenes glābšanu, nedod atbildes. Un mēs tādā veselīgā izmisumā ejam atpakaļ un saprotam, bet un meklējam Dievs, kāda ir šī vēsts, kā man to pasludināt pilnā veidā, lai cilvēks, kuram es to nesu, tiešām, tiešām var no nāves pāriet dzīvībā, no tumsas gaismā. Un es saprotu, to, ka tur vairs mana piemērotā, pielāgotā, pieradinātā evaņģēlīja versija nedarbojas. Tur ir vajadzīgs šis tīrais, eh, eh, nebūtu pareizi teikt, mežonīgais, bet tas, tas īstais, nevis, nevis tāds pieradināts, eh, pakļauts evaņģēlijas manām vajadzībām, bet tā, tā īstā versija tur ir vajadzīga tāda, kāda tā ir, un kā to Kristus pie krusta mums ir darījis pieejamu. Un uh, tas ir, tas ir mans novēlējums sev un mums, uh, eh, ne tikai šajās dienās, bet uh, mūsu dzīvē ir, ka mēs varam apzināties savu identitāti. Būt misijā nav atrast, kā vēl savu aizņemtā dzīvē iepāst iekšā kaut kāds dažs aktivitātes, lai mēs justos labāk. Tas ir izdzīvot visā, ko mēs darām, to, kas mēs esam, lai Dievs mums uz to palīdz.